Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala ašrafil anbija'i wal mursalin nabina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi, wa men tabi'ahum bi ihsanin ila thumma amma ba'd. Doista svaka zahvala pripada uzvišom Allahu subhanu wa ta'ala, salavat miri selam na Allahu poslanika, Allahog miljenika, Muhammeda alihi salatu wa salam, njegovu časnu porodcu, njegovu uzvrte asabe i sve ljude koji slijede put istine do sudnjega dana. Uvažna braćo, poštovani sestre, uvaženi gledatelji, evo opet nakon jednog kraćeg kraće pauze vraćamo se našoj zimskoj školi Islama. E, u posljednjim danima počeli smo govoriti o propisima posta. Večeras nas ako Bog da u ova dva druženja čeka mnogo toga, tako da prelazimo odma na stvar. Govorili smo u proteklim predavanjima o stvarima koji se vezuju za uvodno predavanje vezano za post i počeli smo govoriti o postu. Večeras ako Bog da počnemo govoriti o uvjetima da bi post nekom insanu bio obaveza, post mjeseca Ramazana, da bi bio obavezan, treba da se pri toj osobi ispuni nekoliko uvjeta. Mi smo u proteklim predavanjima govorili o vrstama posta, govorili smo da imamo dobrovoljni post, da imamo obavezni post, govorili smo o vrstama dobrovoljnog posta, dogovorili smo o post, vrstama posta koji su zabranjene i večeras počinjemo ako Bog da govoriti o obaveznom postu. Prva stvar, koji su uvjeti koji treba da se ispune da bi post određenoj osobi bio obaveza. Post mjeseca Ramazana, definitivno kad govorimo o obaveznom postu, prvenstveno se misli o e, postu u mjesecu Ramazanu. Prva stvar, kao što je i običaj i u drugim e, i uvjet u drugim ibadetima jeste da je osoba musliman. Tako da rekli smo kada bi se desilo da čovjek musliman zajedno sa muslimanima ustane na sehur i cijeli dan, ništa ne uradi što kvari post i zajedno sa njima iftari, on od tog svog posta nema ništa zato što nema uvjet za primanje tog dijela, a to je e, vjerovanju Allaha subhanahu wa ta'ala. Druga stvar jeste da čovjek bude šerijetski obveznik, a kada se kaže šerijetski obveznik, e, podrazumijemaju se dva svojstva. Prva stvar jeste da je čovjek punoljetan znači da bi nekome post mjeseca Ramazana bio obaveza, treba ta osoba, bio muškarac ili žena, da je punoljetna. Da, djeca u islamu lijepo i pohvalno je, kao kada smo govorili o namazu, pohvalno je da se djeca prije punoljetstva navikavaju na post, ali im post prije punoljetstva nije obaveza, kada postanu puno, e, punoljetni, tada im je post mjeseca Ramazana obaveza. S tim što je lijepo navikavati djecu i ako poste u djetinstvu, oni će za to biti nagrađeni. Znači kada su u pitanju djeca, isti je propis kao i za namaz. Ako djeca klanjaju prije punoljetstva imat će nagradu, ako ne klanjaju neće biti griješni. Isto i sa postom, djeca ako u periodu dok nisu punoljetni poste, oni će zato biti nagrađeni, ali ako izostavi post nisu griješni, sve dok ne postanu punoljetni. Pa je znači uvjet obaveznosti posta određenim osobama jeste da budu e, širijetski e, punoljetne. Mi smo kada smo govorili o poglavlju namaza, govorili smo kako i na koji način se ustvrđuje punoljetstvo u islamu. Druga stvar, <clears throat> odnosno treći uvjet ili druga stvar koja se podrazumijeva kada islamski učenjaci kažu da je širijetski obveznik, rekli smo da je punoljetan i da je razuman. Kada u islamu čujete termin šerijetski obveznik, misli se dvije stvari, da je punoljetan i da je i da je razuman. Pa znači, ako, ne daj Bože, se desi da čovjek izgubi razum, onog momenta kada izgubi razum, njemu više nije obaveza da posti, njemu nije obaveza da posti, jer uvjet za ispravnost e, dijela jeste da čovjek ima namjeru, a nemoguće da osoba koja nije normalna da namjerava i da ima namjeru ispravnu za primanje ibadeta. Nakon toga, <clears throat> četvrti uvjet jeste da, da je insan sposoban, da ima sposobnost, da je moguće, znači da posti. Ovdje se misli na dvije također stvari, da nije bolesnik i da nije musafir. A poslije ćemo ako Bog da, e, da li na kraju prvog predavanja ili na kraju drugog predavanja, kada budemo govorili o osobama koji nisu obavezne da posti, spomenuti kategoriju bolesnika i kategoriju musafira sa određenim detaljisanjima, ali znači ovdje nam je interesantno spomenuti četvrti uvjet da bi nekom je post bio obaveza, jeste da može da posti. Svakako, svaki insan, pogotovo u ljetnom periodu, kada posti, svakome ima određena poteškoća, ali ovdje prvenstveno mislimo da osoba nije bolesna i da osoba nije na putu, a govorit ćemo ako Bog da detaljnije o vrstama bolesnika i o vrstama putnika. I zadnja stvar, a to je kada je u pitanju obaveznost posta da osoba nema pri sebi e, smetnja da bi post bio njoj obavezan, to se prvenstveno misli na žene, a to je da žene nisu u periodu mjesečnice, niti u periodu e, nifasa postporodnog ciklusa. Žena kada je u postporodnom ciklusu ili kada je u mjesečnici ne smije postiti, ne smije klanjati, rekli smo za namaz da ga neće naklanjavati, a kada je u pitanju post i kada je postala njen post je neispravan, ali će post, znači kojeg nije postila u periodu mjesečnice ili nifasa, žena će nadoknaditi nakon, nakon Ramazana. Nakon toga islamski učenjaci spominju e, stvar, o tome smo govorili da postoji jako razilaženje u pogledu islamskih učenjaka šta je namjera u postu. Da li je namjera sastavni dio rukn ili je uvjet. U svakom slučaju svi učenjaci kažu da, je, da, da ima u postu namjera. Samo se razilaže u definisanju da li je to rukn, sastavni dio ili je to uvjet. Pa kažu islamski učenjaci da bi post bio ispravan, da bi post bio ispravan, mora u sebi imati namjeru. Namjera je, kad smo govorili o namazu, opet se ponavlja ovdje, namjera je odluka našeg srca da uradimo određeni ibadet radi Allaha subhanahu wa ta'ala. Znači, namjera je odluka našeg srca da uradimo određeni ibadet, želići time da se pokorimo uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala onome što nam je naredio, a u ovom slučaju se radi naredba posta. <clears throat> Kažu islamski učenjaci, govoreći o namjeri, kada je u pitanju post, prva stvar, nema potrebe i nije propisano da se namjera za post izgovara. Znači, kao što smo rekli i za namaz, kada čovjek klanja namaz, neće kazati ne to en usalije i tako dalje, zato što to nije preneseno niti od Božih poslanika, niti od ashaba, niti od tabiina i niti od koga u prva tri najbolja stoljeća u islamu. Isto tako kada je u pitanju post, čovjek na kada, hajde da kažemo, sahat naštima ili mobitel da će ustati na sehur, to je njegova namjera. Sutra kada ustane, kada se napije vodi, kada sehuri, to je njegova namjera da želi sutrašnji dan da posti. Kada je u pitanju e, post kao ibadet, islamski učenjaci post dijeli u dvije kategorije. Imamo obavezni post, imamo dobrovoljni post. U pogledu namjere i nijeta ove dvije vrste e, ibadeta se razlikuju. Obavezni post, kažu islamski učenjaci, obaveza je da ga čovjek zanijeti da će postiti sutrašnji dan na veći. To jeste na veći ili na sehuru, u svakom slučaju prije nego što nastupi zora. Tako da ako bi rekli da je zora primjer radi u 5 sati, ne može se desiti da je došlo 5 i 20 i čovjek kaže pa mogao sam danas da postim ramazanje. Neispravno, znači obaveza je da čovjek zanijeti, da ima namjeru da će postiti kada je u pitanju obavezni post naveći. Allah poslanik alaih salatu wasalam kaže Men lem jubejiti sijame mine lejli fela sijame lehu onaj ko ne donese namjeru i čija namjera ne prenoći to jest prije zore i ne donese, takav nema posta, njegov post je neispravan. <clears throat> ovaj hadis bilježi imam Nesa i Šeha Albani za njega kaže da je vjerodostojen. Imaju drugi hadisi koji jasno potvrđuju također, e, Allah poslani kaže najopćeniti hadis innemel a'malu bin ja doista se djela vrednuju po namjerama. Pa znači prva stvar koju treba da znamo da se post dijeli u dvije kategorije, imamo kategoriju obaveznog posta i dobrovoljnog posta. Kada je u pitanju obavezni post, moramo imati namjeru moramo imati namjeru naveći, odnosno i na samom sehuru prije nastupanja zori da ćemo sutrašnji dan postiti. Postoji nakon toga razilaženje kod islamskih učenjaka e, da li kada je u pitanju mjesec Ramazan trebamo svaku noć da obnavljamo taj na, tu namjeru i nijet, da svake noći ka, u srcu kažemo, e, sutra ću postiti, ili je dovoljno da čovjek na početku Ramazana kaže, ako Bog da, inšallah, ja postim cijeli Ramazan i to je dovoljno. Allah najbolje zna svakako da je bolje da čovjek svake večeri obnovi namjeru i kaže sutra ću ako Bog da postiti i ustajem na sehur i tako dalje. Ali E, inšala biznila ako bi čovjek na početku mjeseca Ramazana zanijetio i kaže ja ako Bog da, ako budem živ i zdrav, postiću cijeli Ramazan, ta namjera njegova je dovoljna i ne treba se više tim pitanjem e, zamarati i svako njegovo ustajanje na sehur ako Bog daje obnavaljanje njegove namjeri. Osim u slučaju da se desi da u toku mjeseca Ramazana čovjek napravi prekid. Primjer radi čovjek je na početku mjeseca zanijetio. Postim ako Bog da cijeli Ramazan. I više ne razmišlja o tom pitanju, nije ta, jednostavno posti. I desi se da otputuje, desi se da se razboli i tri dana ne posti, četiri ili dva manje ili više, napravi prekid. Kažu islamski učenjaci, u tom slučaju obaveza mu je ponovo kada tjedne postiti da ponovo donese namjeru da će ostatak dana postiti. U svakom slučaju, eh, ono što je bolje, sigurnije, ispravnije, da čovjek svake večeri hajde da kažemo, preispita tu svoju odluku, namjeru, nijeti da kaže sam sebi u srcu, ja ako Bog da sutra postim, ustajem na sehur i tako dalje. Ali, ako bi čovjek na početku Ramazana donio odluku i kazao postiću ako Bog da cijeli Ramazan, inšala ta njegova namjera je dovoljna za cijeli Ramazan, osim rekli smo u slučaju ako se desi neko prekidanje posta kada treba ponovo da obnovi namjeru. <clears throat> Nakon toga rekli smo imamo kategoriju obaveznog posta, imamo kategoriju dobrovoljnog posta. Tačno je ispravno mišljenje kad u pitanju namjera u pogledu dobrovoljnog posta da je dozvoljeno da čovjek namjeru donese i nakon nastupanja zori. Rekli smo za sabah da to ne, e, rekli smo za obavezni e, post da ne može, za dobrovoljni može. Znalo se desiti Božijem poslaniku, ali se se nam da nakon sabaha klanja Saba sa svojima sahabima, i nakon toga dođe s kućama svojih supruga i kaže ima lišta šta jesti? Kažu nema ništa, kaže Allah onda ću ja postiti. Pa na osnovu ovog hadisa i još drugih hadisa islamski učenjaci su shvatili i uzeli propis da kada je u pitanju dobrovoljni post nije obaveza da donesemo namjeru da donesemo namjeru da postimo e, znači prije nastupanja zori. S tim što ovdje ima uvjeta to je da od nastupanja zori do donošenja u, e, namjere nismo ništa uradili što, što kvari post. Tako da primjer radi čovjek, primjera radi ponedjeljake. I došao je u džamiju da klanja sabah i sklanjao je sabah i onda mu neko kaže pa danas je ponedjeljak ili se zapostio. Kaže nisam, ali nisam još ništa ni pojeo ni popio, ništa. Kaže ja ću danas onda postiti. Može to urati. Za Ramazan to ne može urati jer mora donijeti namjeru prije nastupanja zori, kada je u pitanju dobrovoljni post, ponedjeljak, četvrtak, šest dana uala bijeli dani, čovjek može donijeti namjeru i nakon sabah namaza, to je inšala biznila ispravno mišljenje i rekli smo da je potvrđeno vjerodostojnim hadisima. <clears throat> Pa smo rekli, znači, uvjet za ispravnost posta jeste da čovjek ima namjeru nijet, i druga stvar, o tome smo malo prije govorili, a to je da nema čovjek, odnosno postač pri sebi nešto što sprečava ispravnost posta, rekli smo da se tu prvenstveno odnosi na žene, a to je da žene nisu u mjesečnici, niti su u nifasu postporodnom ciklusu. Ono što je interesantno spomenuti a nerijetko se dešava da sestre ne znaju ta pitanja, ako bi se desilo da žena možda 15 minuta, 20 minuta, pola sata prije iftara dobije mjesečnicu, taj dan joj je neispravan post, kada završi Ramazan, ona će taj dan napostiti. Znači, ako žena bude sigurna da je dobila krvarenje prije zalaska sunca, pa makar bilo na nekoliko minuta prije zalaska sunca, taj dan joj je neispravan, morat će ga poslije napostiti. Ona nije griješna, zato što pitanje mjesečnice nije nešto što ona može kontrolirati, ali taj dan treba da naposti. Suprotno tome, ako bi se desilo da se žena očisti od mjesečnice ili od nifasa, samo nekoliko momenata prije nastupanja zori, ona ima pravo da donese namjeru i kaj sutra postim, ako je u pitanju farz e, post, i nakon toga, nakon što nastupi zora, može se kupati. Znači, nije uvjet za ispravnost posta da se žena prije zore mora okupati. Treba samo da donese namjeru. Žena, ako se, o, primjera radi, ako je u četiri sata zora. Žena 15 do 4 ustane i vidi da je se očistila od mjesečnice, kaže sutra ako Bog da postim farz, sutra Ramazan postim, nakon toga, nakon četiri sata može da se okupa, jer primjer radi ako je u četiri zora, onda sigurno se može klanjati do pola sedam, nakon četiri se može okupati i nakon toga može klanjati. Nadam se, inša da smo to da smo to shvatili. Nakon toga islamski učenjaci, nakon što su govorili šta su uvjeti koji treba da se ispuni pri osobi da bi joj post bio obaveza, govori o tome kako i na koji način ustvrditi da je nastupio mjesec Ramazana. Znači, govorili smo o osobi, sada govorimo o vremenu u kojem treba da postimo. Jer kada kažem obavezni post, prvenstveno mislimo na post mjeseca Ramazana. U pogledu ovih pitanja postoji znači velik dug govor, mi ćemo tu ako Bog da kratko rezimirati. Allah poslanik ali se letu sram kazao je u vjerodostojnom hadisu sumu li ru'yatihi wa aftilu li ru'yatihi fa in alaykum fa akmilu Kaže Allah poslanik postite, počnite postiti kada vidite mlađak i prestanite postiti kada vidite drugi mlađak. Ako, kaže, bude oblačno vrijeme, vi upotpunite šaban 30 dana. O čemu se radi, šta je komentar ovog hadisa? Znači, mi smo rekli da mjesec prije Ramazana se zove šaban. 29. dana Ša'bana u islamu mjesec može imati samo dvije verzije. Može biti 29 dana, može biti 30 dana. Nema opcije da bude 28 kao što je znači po našem kalendaru kojeg trenutno koristimo, niti može imati 31 dan. U islamu kalendar i mjesec može imati 29 dana ili 30. Nema druge verzije. 29. dana Ša'bana mjeseca Muslimanima je propisano da iziđu i svakako muslimanima i njihovim institucijama koje vode evidenciju i pitanja muslimana da vide da li je viđen mlađak, da li ima mlađaka. Ako se vidi mlađak, znači nastupio je mjesec Ramazan, jer sama pojava mlađaka ukazuje da je nastupio novi mjesec. To je jedna opcija, 29. dana Ša'bana izlazi se da se vidi mlađak. Ako E, povjerljiva osoba potvrdi da je vidjela mlađak, muslimani će sutra zapostiti jer je sutra Ramazan. Ako se desi da niko nije vidio mlađak ili je oblačno vrijeme, šta ćemo raditi? Allah poslani kaže upotpunite šaban 30 dana, jer mi smo 29. dana izišli. Gledam, sutra dan može biti Ramazan, a može biti 30. dan šabana. Pa ako vidimo mlađak, to je prvi način ustanovljavanja Ramazana da vidi neko od muslimana mlađak, obavijesti ostale muslimane i muslimani poste. Imamo drugu opciju, a to je ako bude oblačno vrijeme, niko nije vidio mlađak, sutra dan nije, nije Ramazan, već je Šaban, 30. dan, i nakon toga prekustra je sigurno Ramazan. Zašto? Zato što rekli smo u islamu, mjesec može biti 29 dana ili 30. Rama, e, šaban smo potpunili 30 dana, nema više opcije osim da nastupi mjesec Ramazan. Tako da su to dva načina koja islamski učenjaci spominju kako nastupa mjesec Ramazan. <clears throat> Ovdje postoji mnoga pitanja, ne želim da vas umaram time jer ovo smatram da je zimska škola islama za početnike, ne treba da, da, da se umaramo nekim pitanjima oko kojih postoji veliko, veliko razilaženje kod islamskog učenjaka. Jedno od tih pitanja jeste ako muslimani jedne regije, jedne državi, u današnje vrijeme su to države, ako vide mlađak, da li ostali dio umeta mora da posti po njihovom viđenju ili ne mora. Uglavnom, od prijašnjih učenjaka, većina islamskih učenjaka je smatrala da ako muslimani jednog podneblja vide mlađak i ostali muslimani koji uspiju da dobiju informaciju od njih, obaveza im je da poste. U svakom slučaju postoji jako razilaženje i shodno tome imamo one podjele da li e, određene države poste, da li određene države ne poste. Nerijetko se dešava prije Ramazana da ljudi vode e, sedmicama rasprave kad ko posti, a ta pitanja su podležna razilaženju islamskih učenjaka. Da li će neko zaposliti postiti danas ili sutra, jednostavno, e, znači postoje tu razilaženje kod islamskih učenjaka, ima nekoliko pitanja koja jednostavno utječu na to da li će određene mjesto podneblje zapostiti ili ne. Tako da znači čovjek treba da u današnje vrijeme bude u pogledu toga tolerantan. Onaj ko posti, i posti zato što smatra da je mjesec nastupio. Onaj ko ne posti i smatra da nije post, onaj ko ne posti smatra da mjesec nije nastupio i ne posti. Jednostavno to je nešto što se zove u islamu ičtihad. Ljudi su se potrudili, pokušali su da dođu istin, do istine, pa su jedni shvatili da nije nastupio mjesec, jedni su shvatili da je nastupio mjesec. Tako da ne treba, ne treba mnogo, ne treba mnogo polemika da se vodi prilikom bajramovanja. E, određen broj ljudi želi da kaže e, cijeli umet bi trebao da se ujedini pa da, hajde da kažemo, da bajramuju zajedno. Umet muslimanski, znači muslimanske države su izuzetno velike i teško je ujediniti ljude na jednom propisu, tako da ne treba to deživljavati kao nešto, kao nešto negativno. E, Postoji treći način, kako se zove, određivanje nastupanja mjeseca, a to je e, proračunom e, i do dan danas velika većina islamskih učenjaka smatra da proračun nije validan način da se odredi nastupanje mjeseca. Svakako, ja znam da velik broj ljudi sada kad čuje ovu informaciju odmah kaže to je bilo prije 1400 godina, danas je tehnologija napredovala i tako dalje. Nije problem da se ustvrdi da li je bila mijena ili nije. U islamu se svi propisi vezuju za viđenje mlađaka. Pa je znači tu nastao problem što su e, u datom momentu današnji broj određenih učenjaka počeo da vezuje e, nastanak mjeseca Ramazana za pojavu mijene. Da li je bila mijena ili nije. Dok Islam ne vezuje pitanje nastupanja mjeseca za mijenu. Na, vezuje nastupanje mjeseca za viđenje mlađaka. U svakom slučaju, ako neko smatra da mjesec Ramazan, nastupanje mjesec Ramazana se može odrijediti i proračunom, to je njegovo mišljenje i treba ga poštovati kao što treba i poštovati da neko kaže ne, viđenje mlađaka je nešto što je preporučio Božji poslanik ali se letu sram i držimo se samo toga. U svakom slučaju rekao sam da su to pitanje u pogledu kojih postoji, postoji e, velika ražilaženja kod islamskih učenjaka, tako da čovjek treba da bude tolerantan, svako radi ono što je ubijeđen u svome srcu i ne treba nekoga vršiti pritisak da radi nešto što nije u njegovom ubjeđenju. U svakom slučaju, nakon toga, nakon što smo E, spomenuli načine kako nastupa mjesec Ramazan u nekoj, hajde da kažemo, rezimiranoj formi. Islamski učenjaci u većini slučajeva na početku poglavlja o postu govori šta su to stvari koje su pohvalne i lijepo da ih čini postač. Šta je to lijepo da postač čini? Prva stvar, e, u većini slučajeva islamski učenjaci spominju e, sunnete posta. Prva stvar jeste sehur. Nažalost, velik broj ljudi zapostavlja ustajanje na sehur, pa ćete vidjeti ljude klanjaju teravju, nešto pojedu i više ne ustaju na sehur. Sunnet je izuzetno lijep, sunnet, pohvalan sunnet da čovjek ustane na sehur. U vjerodostojnim hadisima je došlo da Allah poslanik ali se letu je spomenuo da uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala i njegovi meleki blagosiljaju ljude koji su ustali na sehur. Allaho poslanik je nazvao sehur blagoslovljenim obrokom. S druge strane, gledajući e, s nekog dunjalučkog aspekta, Čovjek koji ustane na sehur pa se napije vode pa nešto pojedi, mnogo će lakše ispostiti nego osoba koja nije ustala na sehur. Pa je znači jedan od sunneta <clears throat> koji bi muslimani trebali da se trude da ga e, prakticiraju jeste ustajanje na sehur, da čovjek ustani. Pa čak u nekim hadisma je došlo da Allah poslanik kaže ako čovjek ne može ništa da pojedi, neka popije gutljaj vodi. Pa je znači propisano i lijepo da čovjek ustane na sehur, e, da nešto pojedi, u to vrijeme isto, znači došlo je vjerodostojnim hadisima, nevezanim za post, da je to vrijeme kada se uzvišeni Allah subhanahu wa svaki večer ispušta na dunjalučko nebo. Govori uzvišeni Allah, ima li neko da nešto traži pa da mu to dam, ima li neko da moli oprost pa da mu oprostim. Pa je znači to period dok supruga pripremi sehur ili muž dok joj pripremi sehur, jedno može klanjati, doviti, tražiti oprost od uzvišenog Allah subhanahu pa je to vrijeme znači blagoslovljeno vrijeme. Da čovjek ustane, da ispoštuje sunet Božijeg poslanika ali se letu selam e, to je blagoslovljeni obrok u to vrijeme znači e, uzviše Allah subhanahu spušta se na dunjalučko nebo da čovjek iskoristi vrijeme da klanja dva rekiata da zadovi uzvišom Allah subhanahu za svoje dunjalučko ahiretske potrebe pa je znači lijepo i Pohvalno čovjek ustane ako ne može nešto pojesti zato što velik broj ljudi nakon spavanja odmah ne može ništa pojesti, ali ako ništa da se čovjek napije vodi. <clears throat> Ono što je od sunneta također da se sehur odgodi maksimalno. Pa znači ako imamo primjer radi da, da sabah nastupa u 4 sata, ako zora nastupa u 4 sata, da čovjek jedi do znači zadnje granice do kad se može jesti. Pohvalno je od je da čovjek odgodi sehur maksimalno do zadnje granice. <clears throat> Od stvari koji su lijepe i pohvalne za postača jeste da čovjek požuruje sa iftarom. Pogledajte kako je, kako je islam lijep i savršen. Odgodi maksimalno E, sehur, a požuri sa iftarom. Pa je propisano u islamu da čovjek onog momenta kada zađe sunce, kada bude siguran da je nastupio akšam, da požuri sa iftarom. Pohvalno i lijepo je da čovjek ako može, ako može da iftari sa svježim datulama takozvanim rutabom, datule znači koji se nisu još osušile, koje imaju rutab u arapskom jeziku u osnovi znači rutuba, znači vlažnost. E, datule koji se još nisu isušile. Pa ako imaju takve datule, to su najbolje datule za iftar. Ako nema, onda obične datule, suhe datule. Ako nema ni toga, onda je lijepo i pohvalno da čovjek, da čovjek iftari da čovjek iftari sa vodom. Znači imamo svježe datule, takozvani rutab, ako nema svježih datula da pokušamo e, pripremiti sebi e, suhe datule, ako nema ni toga, nakon toga onda voda. <clears throat> Isto tako, e, lijepo je da čovjek prilikom iftara i nakon iftara i prije iftara, ali znači e, da uputi uzvišom Allahu subhanahu wa ta'ala dovu. Od stvari koji su pohvalne u toku posta jeste i činjenica da čovjek spomenuto u hadisma je da je Allah poslanik bio izrazito darežljiv u periodu kada bi postio u mjesecu Ramazanu generalno, da se mnogo družio sa Kur'anom, da je izučavao Kur'an zajedno sa Džibrilom, pa je pohvalno čovjek u mjesecu Ramazanu bude darežljiv više nego mimo Ramazana, da bude više vezan za Kur'an. Islamski učenjaci kada bi nastupio mjesec Ramazan, fikska dijela i druga dijela bi zatvarali samo bi najveću pažnju posvetili izučavanju Kur'ana. Isto tako pohvalno i lijepo da čovjek čuva svoj post od loših riječi, od prevari, od laži, od psovanja, od vrijeđanja, od grijeha. Nažalost, mi smo prošli put o tome govorili, nerijetko nam se dešava da imamo ljude koji poste, a njihov dan u kojem poste i dan u kojem ne poste se ne razlikuju, osim što u danu kada posti ne pije vodu i ne jede hranu. Ostalo je sve isto. I filmovi, i serije, i prevare, i sve živo jednostavno. Glavna razlika je ne jedem i ne pijem. Pa bi trebao čovjek da pokuša da čuva svoj post. Da čuva svoj post jer bilo koje činjenje grijeha utječi na nagradu čovjekovog posta. E, od suneta je lijepo da čovjek ako ga neko uvrijedi u toku posta da kaže ja postim. <clears throat> Dobro. Nakon što smo, nakon što smo ako završili e, ovi nekoliko podpoglavlja vezani za post, šta su uvjeti da bi čovjeku bio post obaveza, e, kako nastupa mjesec Ramazan, šta su pohvalne i lijepe stvari za postača, dolazimo do jednog od možda i najbitnijih poglavlja u postu, a to je šta kvari post. Jedno veoma bitno poglavlje, nerijetko se dešava da ljudi u pogledu ovih pitanja e, imaju pogrešna ubjeđenja, pa je veoma bitno i zato mi, alhamdulillah, učimo, kao što smo govorili o namazu, pa smo govorili šta je pohvalno rati u namazu, šta je pokuđeno, šta je zabranjeno, šta kvari namaz, isti je sistem i za post. Šta su to islamski učenjaci na osnovu kuransko hadijske argumenta spomenuli da kvari post? Prva stvar, zabranjeno je čovjeku u toku posta da ima intimni kontakt sa svojom suprugom. Znači ovdje se prvenstveno misli u periodu kada se posti, od pojave zori do zalaska sunca. Dok kada je u pitanju noć, znači nema nikakve smetnje da supružnici imaju intimni kontakt i rekli smo čak ne moraju se ni okupati, znači do e, pojave zori. Mogu se okupati nakon nastanka zori, ali je bitno znači e, intimni kontakt ne smije da se desi u toku posta. E, najteža stvar koju čovjek može uraditi i time pokvariti post jeste da pokvari post intimnim kontaktom. Allahom poslaniku, ali salatu wasalam, e, kao što je zabilježeno u Buhari i muslimu, došao je čovjek i kaže Allahov poslaniče, uništio sam sam sebe. Pa mu Allahov poslanik, ali salatu wasalam, kazao šta je, šta se desilo, kaže imao sam intimni kontakt sa svojom suprugom u toku dana kada smo postili. Pa mu Allahov poslanik, ali salatu wasalam, kaže imaš li roba da ga oslobodiš? Allahu ekber. Prekršaj toliki da treba da oslobodi roba da bi se, hajde da kažemo, iskupio. Kaže ovaj čovjek, nemam roba. Kaže Allahu poslanik alihi salatu wasalam, možeš li da postiš 60 dana uzastopno? Znači u današnje vrijeme nema robova. Ako čovjek pokvari post, intimni kontakt sa suprugom u toku dana kada posti u Ramazanu, prvenstveno se misli u Ramazanu, treba da posti nakon Ramazana iskup tako što će postiti 60 dana kontinuirano. Samo ako jedan dan ne posti, opet mora krug iz početka. Pa znači, insan koji najteži prekršaj kojeg može uraditi u Ramazanu jeste da ne daj Bože pokvari svoj post u toku mjeseca Ramazana na način što će intimno kontaktirati sa svojom suprugom, znači intimni odnos, kvari post, i obaveza je napostiti taj post, pokajati se Allahu zbog tog grijeha i, i učiniti kefaret, iskup. Kefaret je ako možemo da iskupimo roba. Ako nema roba, onda postiti 60 dana uzastopno. Znači završi Ramazan, prođu dani Bajrama, 60 dana, 60 dana. Ja znam osoba koje su me zvale tako, Jednostavno čovjek se tek oženio, nije se mogao kontrolirati i sa suprugom ima intimni kontakt u kloku mjeseca Ramazana. Nakon toga mora postiti 60 dana, dva mjeseca neprekidno. Kaže, nakon toga ovaj čovjek je rekao Božim poslaniku, ne mogu, ne mogu, slab sam, bolestan sam. Pa je Allah poslanik, ali se letu se nam, rekao, imaš li hrani da nahraniš 60 siromaha. Pa su to tri stvari. Znači, prva stvar koja kvari post i to je najteži prekršaj jeste da čovjek ima intimni kontakt sa suprugom u toku dana kada posti u mjesecu Ramazana. Kada bi to uradio izvan Ramazana, on je pokvario post, učinio je zabrajnu stvar, ali ne mora se iskupljivati ovom iskupom, iskupom koji su spomenuli. Ali ako u Ramazanu pokvari post, mora prva stvar znači da se pokaja Allahu jer je učinio grijeh. Druga stvar, treba da taj dan napusti, taj dan treba da napusti i treba da se iskupi. Iskup ide redoslijedom, prvo se traži rob, ako nema roba, onda se posti 60 dana uzastopno. ako je čovjek mnogo bolestan, star, ne može da posti 60 dana, onda prelazi na treću kategoriju, a to je da nami da nahrani 60 siromaha. Da nahrani 60 siromaha. <clears throat> Tako da, e, Čovjek vjernik treba da poznaje ovaj propis i da zna da je to najteži prekršaj koji čovjek može uraditi čime može e, pokvariti svoj post. Nakon toga, <clears throat> nakon toga druga stvar koja kvari post jeste da čovjek da čovjek doživi ejakuliranje sjemena, znači svjesno da on uzrokuje. Govorit ćemo poslije od stvari koje ne kvari post, jeste da čovjek zaspi i u toku sna se desi e, poluciranje. To je nešto drugo, ali ovdje govorimo nešto što je e, slično primjer, radi o nanisanju ili čovjek gleda određeno e, neke porno scene ili nešto što nije dobro i doživi ejakuliranje njegovim sebebom, znači poluciranje e, sjemena, na taj način je njegov post pokvaren. <clears throat> Pa smo rekli, znači, bez obzira na koji način da bi čovjek bio uzrokom, on da bude uzrokom da čovjek znači polucira e, e, sjene, njegov post je, njegov post je pokvaren, osim u slučaju što se iz svega toga izuzima e, san, ako bi čovjek zaspao u toku dana kada posti i nakon toga vidio ili osjetio ili doživio da je polucirao u snu, to ne kvari post po konsenzusu islamskih učenjaka kada se probudi obaveza je samo da se okupa i nastavlja svoj post. Ali bilo koje drugo Znači, e, izbacivanje sjemena uzroke kvarenjem posta. E, treća stvar koja kvari e, post jeste namjerno i svjesno jedenje i pijenje. Znači, ovdje su veoma bitne ove klauzule namjerno, čovjek jede namjerno i svjestan je. Jede i pije. Ovi, znači, klauzule kada se ispuni, kvari post. Čovjek vjernik, ako bi u toku posta nešto pojeo ili nešto popio, svjestan da posti, namjerno to uradio, njegov post je neispravan. Navodio sam možda prošli put primjer onog jednog čovjeka, kaže, imao je veliki grozd i počeo da jede grožđe, počeo je da jede grožđe, e, znači grozd po grozd, jeo je, jeo je dok nije ostalo samo jedno, znači zrno. I sjetio je se. Sve dok je jeo i zaborava, njegov post je ispravan. Pa kada je ostalo samo jedno zrno, on sam sebi kaže, pogledaj koliko sam pojeo, a ako mi ovo nije sve pokvarilo post, neće ni ovo jedno zrno. Pa je pojeo to jedno zrno i to jedno zrno mu je pokvarilo post. Pa znači čovjek ako bi jeo u zaboravu, bez obzira koliko da pojedi, ali u zaboravu, čovjek njegov post je ispravan. S tim što treba napomenuti, ako bi neko nekoga vidio da jede u zaboravu, obaveza mu je da ga napomini. Ali čovjek kada bi pojeo, znači sam kilu pite ili više ili manje, sve u zaboravu, njegov post je ispravan. Allah poslanik ali se letu Sram kaže, to ga je uzvišeni Allah napojio i nahranio. Ovdje govorimo šta kvari post, kvari namjerno i svjesno jedinje i pijenje. Tako da čovjek ako popije vodu ili pojede nešto u zaboravu, njegov post je ispravan. Ako to uradi svjesno, znajući da posti, njegov post je, njegov post je neispravan. Isto tako kažu islamski učenjaci, ono što e, uzima e, isti propis kao hranu, ono što ima istu ulogu kao hrana. Pa primjer rani danas u današnje vrijeme da čovjek uzme infuziju koja će jednostavno postići isti efekat kao hrana i voda. Jer čovjek kada uzme infuziju, jednostavno više nema potrebe ni za hranom ni za pićem. Pa kažu čak islamski učenjaci uzimanje e, krvi, da čovjek znači dobije krv u kojoj ima nova plazma koja ojačava čovjekovo tijelo, i to kvari, i to kvari post, ili čak kažu islamski učenjaci konzumiranje duhana. Određen broj ljudi počinje da filozofira pa kaže šta je duhan, nije jelo, nije piće i u toku Ramazana e, konzumira duhan što je neispravno. Znači ono što ulazi u organizam, a slično je hrani i slično je piću, kvari post. <clears throat> Pa smo rekli e, da to obuhvata čak u savremenom dobu i inekcija. Mi ćemo inšala u drugom predavanju, na kraju predavanja govoriti o savremenim pitanjima vezanim za post. Znači inekcije se mogu podijeliti u dvije kategorije. Imamo inekcije koje su e, za protiv bolova ili nešto što im je slično. Takve inekcije ne kvari prost. Post dok kada je u pitanju infuzija, kada je u pitanju inekcija koja je hranljivog sa, znači sastoje, njezni sastojci, sastojci su hranljivi, onda to nadomještava hranu i piće čovjeku i samim tim e, čovjek ako bi to konzumirao u toku posta pokvario bi post. <clears throat> Od pitanja koja se dosta puta spominju kada je u pitanju e, stvari koje kvari post jeste i e, davanje krvi, odnosno hijjama, prvenstveno hijjama nakon toga davanje krvi, da li hijjama kvari post? Većinski dio islamskih učenjaka je smatrao da hijjama ne kvari post. Većinski dio islamskih učenjaka smatrao je da hijjama ne kvari post. Zabilježeni su vjerodostojni hadisi eh, od Ibn Abbas, hadis koji bilježi imam Buharija, ene nabije ihteđeme vohuva muhrimun, vahteđeme vohuva saim, Allah poslanik je učinio hijjamu dok je bio muhrim, dok je bio znači na putu pod ihramima, u ihramskim zabranama i učinio je hijjamu dok je postio. Pa je inšala biznila ispravno mišljenje da hijjama ne kvari post. Ovo govorimo samo da li kvari ili ne. Svakako da je bolje prvo eh, da čovjek odgodi činjenje hijjami na veći. Iz razloga zato što je bilo učenjaka koji su kazali hijjama kvari post. Pa je to bolje ne činiti zbog tog dijela učenjaka. A s druge strane, kako to ne bi oslabilo čovjeku, znači tijelo i možda da ne dođe čovjek u situaciju da nešto mora pojesti ili popiti zato što možda dobije vrtoglavicu, padne unesisti i tako dalje. Pa kada je u pitanju hijjama, mi kažemo u osnovi hijjama ne kvari post. Ali preporučuju islamski učenjaci da se hijjama ne radi u periodu dok čovjek radi, dok čovjek posti iz razloga kako ne bi možda sam sebe doveo u situaciju da mora prekinuti post jer mu je potrebna možda voda ili hrana i tako dalje. Shodno tome i darivanje krvi je isti propis. Da li čovjek može darivati krv u toku e, posta? Može darivati krv, ali bolje je ako ikako to može da odgodi nakon iftara. Ako to ikako može da odgodi nakon iftara. Svakako rekli smo, postoji jako razilažen kod učenjaka, tako ako bi sutra nekoga vidjeli da preferira mišljenje i zastupa mišljenje da hijjama kvari post, mi poslujemo i respektujemo njegov stav, ali znači vjerodostojni hadisi potvrđuju da je Allah poslanik ali se letu selam radio hijjamu dok je bio postač. <clears throat> Od stvari koji kvari post šesta stvar jeste namjerno povraćanje. Namjerno povraćanje kvari post. Pa kažu islamski učenjaci, povraćanje se može podijeliti u dvije kategorije. Imamo povraćanje namjerno, izazvano ljudskim faktorom. Može čovjek na, povratiti tako što će staviti prst u usta. Može povratiti što će namjerno nešto gledati da mu se zgadi ili mirisati nešto što mu se zgadi ili čovjek može, hajde da kažemo, stegnuti stomak što će uzrokovati da povrati. U svakom slučaju, e, svako povraćanje čiji razlog je bio ljudski faktor da je sam insan to prouzrokovao, takvo povraćanje kvari post. Dok ako bi se desilo, dok ako bi se desilo da insan jednostavno bude nadladan, Jednostavno čovjek sjedi i zagrcne se i povrati takvo povraćanje, inšal ne povraća, ne, ne kvari post. E, gdje je razlika? Razlika jer je to Boži poslanik ali se sram kazao, kaže Allah poslanik men zera'ahu el qaj'u fe lejse alehi il qada وَمَنْ إِسْتَقَاءَ عَمْدًا Onaj koga nadvlada povraćanje i povrati, nije želio, ali jednostavno toga nadvladalo, znači kaže Allah poslanik ne treba nadoknađivati, znači njegov post je ispravan, dok kaže Allah poslanik ali se letu sram, onaj koji uzrokuje povraćanje, obavezamo je da taj dan, obavezamo je da taj dan naposti. Tako da, znači kada je u pitanju povraćanje ispravno je mišljenje u pogledu toga da se povraćanje dijeli u dvije kategorije. Imamo povraćanje namjerno koje čovjek uzrokuje i imamo povraćanje znači koje jednostavno je nadvladalo čovjeka. Ono koje je nadvladalo čovjeka, ono ne kvari post, dok ono koje čovjek uzrokuje, bez obzira da li uzrokovao stavljajući prst u usta, gledajući nešto loše, mirisajući nešto loše, stezući svoj stomak ili bilo šta drugo, ako čovjek bude razlogom da povrati, onda je njegov, njegov post pokvaren. <clears throat> I zadnja stvar, zadnja stvar, odnosno imamo još nekoliko stvarčica, ali zadnja stvar od stvari koji kvari post jeste e, da e, dobivanje mjesečnice. O tome smo već, e, hajde da kažemo, čak i govorili, ali u ovom sad kontekstu govorimo šta su stvari koje kvari post, jeste mjesečnica ili nifas posporodni, znači ciklus. Ako se desi da žena u toku dana u kojem posti dobije mjesečnicu, njen post je neispravan. Rekli smo, tako smo isto govorili za namaz, žena koja je dobila mjesečnicu ne smije postiti. Ako bi postila, njen post je neispravan i mora to napostiti. Post i namaz imaju dodirnu tačku, a i razlikuju se. Žena kada je u mjesečnici ne smije ni klanjati, ne smije postiti. Ali pošto je pet dnevnih namaza, onda <clears throat> propisano je da žena ne treba naklanjavati namaze koje je e, propustila u periodu mjesečnici dok kada je u pitanju post, propisano i naređeno je ženi koja je propustila određene dane, 3, 4, 5, 6 ili 7 dana, koji nije postila zbog mjesečnicu mjesecu Ramazanu, ženi je obaveza da te dane naposti. Isti je propis, znači i sa, isti je propis i sa sa nifasom posporodnim ciklusom. Imamo ovdje nekoliko kratkih pitanja i time ćemo inšala završiti, završiti e, ovaj ders, a nakon toga ćemo, ako Bog da, nakon toga ćemo e, u drugom predavanju govoriti o propisima e, kako napostiti post, šta je dozvoljeno raditi postaču i određenim e, savremenim pitanjima. U svakom slučaju e, da rezimiramo i ponovimo šta su to stvari koje kvari post, jer je to jedno od najbitnijih pitanja nakon što smo rekli e, da je definicija posta da čovjek posti u periodu od izlaska, od pojave zori do zalaska sunca, šta je to čovjek što ne smije činiti u toku posta? Znači rekli smo prvenstveno najgori, najgoru stvar koju čovjek može da uradi jeste E, najgoru stvar koju može da uradi jeste intimni kontakt, spolni odnos. Čovjek ako to uradi, pokvario je post. Ako to uradi isključivo u Ramazanu, ako uradi izvan Ramazana pokvario je post, ali ne mora se iskupljivati ovim iskupom u Ramazanu. Ako čovjek pokvari svoj post intimnim kontaktom, mora to, znači pokajati se Allah jer to mora napostiti taj dan, mora znači se iskupiti iskupom koji smo spomenuli, oslobađanje roba, ako ne može 60 dana uzasno postiti, ako to ne može nakon toga 60 siromaha hranti. Rekli smo druga stvar koja kvari post jeste e, da čovjek bude razlogom e, ejakuliranja sjemena, Treća stvar, namjerno i ciljano jedenje i pijenje. Čovjek svjesno nešto pojede i popije. Četvrta stvar jeste ono što ima isti propis kao što je hrana i piće. Rekli smo da su u današnje vrijeme tu e, inekcije koje su hranljive, e, davanje krvi, davanje krvi ili čak, kažu islamski učenjaci, i duhan. U pogledu hijjami kazali smo da postoji jako razilažen kod islamskih učenjaka, tačno je mišljenje da hijjama ne kvari post, samim tim analogno mi dozvoljeno je i dati krv u e, periodu kada čovjek posti, ali rekli smo da je svakako bolji bolje da čovjek to ne čini u vremenu posti. E, šesta i predzadnja stvar e, da čovjek e, uzrokuje povraćanje na bilo koji način, da li mirisanjem, da li gledanjem, da li stavljanjem prsta u grlo, na bilo koji način da čovjek uzrokuje povraćanje njegov post je neispravan. Ako bi post nadvladao čovjeka, njegov znači post je ispravan. I zadnja stvar, rekli smo da post kvari e, krvarenje koje žena dobije mjesečnica ili eventualno nifas e, s tim što smo rekli žena u tom periodu žena u toj situaciji nije griješna zato što nije mogla e, da tu stvar kontroliši nije griješna ali će taj dan ali će taj dan napostiti ovdje ćemo se ako Bog da zaustaviti i ako Bog da u sljedećem dersu govorimo o propisima napaštanja, šta je dozvoljeno činiti u postu i savremena pitanja vezana za post. Subhaneke Allahume ve bihamdike, ešhedu in la ilaha ilan stakfiruke, ve tubu